Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Sjećanje 1215. godine u Londonu sastali su se engleski kralj Ivan i baruni koji su se pobunili protiv njega. Protiv kralja pobunilo se 39 baruna. U Engleskoj ih je u to vrijeme bilo njih 197. Koliko su baruni vjerovali kralju, kazuje činjenica da su na sastanak u London došli naoružani do zuba. Prije sastanka kralj Ivan zapovjedio je svojim kaštelanima da kraljevske zamkove stave u stanje pripravnosti za rat. Ivan je stvari još više zaoštrio kada je uoči sastanka u Londonu zatražio novac za otkup od služenje vojne obveze. Kralj je imao pravo tražiti taj novac. Čak je od pape Inocenta III. zatražio da mu kao poslušnom sinu crkve učini uslugu i osudi sve koji odbiju platiti taj porez. Baroni su bili spremni na takav potez. Oči sastanka u Londonu po kraljevstvu je počeo kružiti jedan dokument – Robert Bartlett u knjizi Engleska pod normanskim i anžuvinskim kraljevima piše. Do kraja 1214. njegovi protivnici počeli su raspačavati kopije krunidbene povelje Henrija I, dokumenta koji je bio objavljen prije jednog stoljeća, kada je Henry tražio potporu od baruna, obećavši im predvidljiv i manje grabežljiv režim. Taj drevni manifest bio je temelj njihovih zahtjeva. Pregovori s kraljem nisu najbolje prošli i ton sukoba se zaoštrio. Pobornici povelje objavili su svoju neljubaznost retorikom nadahnutom Biblijom. Oni su jedan glas i jedan um. Oni će se postaviti kao zid ispred kuće gospodnje i zauzeti stav za slobodu crkve i kraljevstva. Kralj Ivan odgovorio je traženjem obnove prisege vjernosti, Tražio je i da oni koji prisežu prisegnu da će ne samo služiti njemu, već i protiv onih koji su stali uz tu povelju. Šest mjeseci nakon tog napetog sastanka u Londonu, kralj Ivan morat će udariti pečat na jednu drugu povelju koja će za njega biti puno pogubnija. Ime te povelje na koju će kralj Ivan udariti svoj pečat 19. lipnja 1215. u mjestu Runnymede je Magna Carta ili Velika povelja. Ivan je na englesko prijestolje stupio 1199. godine. U toj prvoj godini vladavine napravio je potez koji će imati goleme posljedice. Ivanova prva supruga bila je Izabela od Glostara. Brak s njom Ivan je razvrgnuo prije nego što je na njezinu glavu stavljena kruna. Povod za razvrgavanje braka bila je činjenica da su Ivan i Izabela daleki rođaci. Oboji su bili prapraunuci kralja Henrija I. Nakon tog razvoda Ivan je odlučio ženiti ženu također po imenu Izabela, ali ta će ga Izabela skupo koštati. Danny Danzinger i John Gillingham u knjizi 1215. godina Magne Karte pišu. Mnogi suvremenici smatrali su da je sjeme katastrofe ležalo u Ivanovoj odluci da oženi Izabelu od Angulema – nakon Ivanovog uspona na prijestolje, on je uvjerio neke biskupe da ponište njegov brak s Izabelom od Glostera i poslao je izaslanstvo u Portugal da pregovara za ruku portugalske princeze. 24. kolovoza 1200. prije nego što su se izaslanici vratili, on je oženio kćerku i nasljednicu Odemara, grofa od Angulema. To je bilo iznenađenje za mnoge, iznad svega za tadašnjeg Izabelinog zaručnika, jednog od najmoćnijih gospodara Poatua, Iga od Luzinjana. Kada se pogleda velika strateška važnost poluautonomne grofovije Angulem, puno se toga moglo reći u prilog, barem Sivanovog gledišta, za ženitbu sa kćerkom grofa Odemara. Pristojno obeštećena obitelj Luzinjan mogla se pomiriti s gubitkom Angulema, ali Ivan nije imao ni najmenju namjeru da ih umiri. Njegov prezrivi odnos prema njihovim pozivima za pravdom odveo ih je da se žale kralju Filipu, koji je oduševljeno zgrabio prigodu. Od vremena Williama Osvajača koji je 1066. kao vojvoda od Normandije poveo svoju vojsku u napad na Englesku i te godine kod Hastingsa porazio vojsku engleskog kralja i onda se okrunio za kralja Engleske, kralj koji je vladao Engleskom vladao je i velikim dijelom Francuske. Kako su jačali francuski kraljevi iz dinastije Kapetovića, tako je francuski pritisak bio sve jači na posjede u Francuskoj kojima je vladao engleski kralj. Ivan je te 1199. bio vojvoda Normandije i Akvitanije. Francuski kralj Filip pozvao je Ivana da se kao vojvoda od Normandije i Akvitanije opravda za svoje postupke prema obitelji Luzinjan. Ivan je odbio doći na dvor kralja kojeg je smatrao inferiornim. Francuski kralj Filip je onda u travnju 1202. odgovorio oduzimanjem svih zemalja koje Ivan držao u Francuskoj. Filip nije ostao samo na riječima. Oni njegovi magnati upali su u Normandiju i Akvitaniju. Ivan je na Filipove poteze munjevito reagirao. Kada je čuo vijesti o Filipovom napadu, bio je s vojskom u Lamanu zamak Mirabeau u Poitou opsjedala je vojska koju su vodili Igor Luzinjana i Artur od Bretanje. Ivanov Nečak, sin Ivanovog starijeg preminulog brata, Jeffrija. Lamani je od Miraboa udaljen oko 130 km. Ivan je s vojskom prevalio tu udaljenost u 48 sati. Napao je vojsku koja je opsjedala grad, porazio ju i zarobio Artura. Ono što se tada dogodilo zasjednilo je Ivanovu pobjedu. Peter Ackroyd u knjizi Temelj povijest engleske piše. Najslikovitiji izvještaji sugeriraju da je Ivan u napadu bijesa karakterističnog za Plantagenete protirao mač kroz nečakovo tijelo i bacio ga u rijeku sen Ili je možda unajmio ubojicu. Nitko nije posve jasan. Očita činjenica je da je Artur bio mrtav u roku od nekoliko mjeseci. Do proljeća 1203. naširoko se vjerovalo da je kralj bio ključan za ubojstvo svog nečaka. Arturu je u trenutku smrti bilo 15 godina. Ubojstvo nečaka, sina, starijeg brata, mladića s kojim se Ivan borio za englesko prijestolje, urušilo je Ivana autoritet. Njegovo vodstvo vojske u bici kod Miraboa brzo je zasjenjeno danjim vođenjem rata. U povijesti Williama Marshalla, viteza koji je služio četiri engleska kralja, među njima Ivana, i bio na glasu kao najbolji ratnik svog vremena, ovako je opisano Ivanovo ratovanje u Francuskoj. Kada je napustio Ruan, dao je poslati svoju prtljagu na put prije njega, potajno i tiho. U Bonvilu prenoćio je u zamku, ne u gradu, jer se bojao zamke, vjerujući da su njegovi baruni prisegli da ga predaju kralju Francuske. Ujutro je kliznuo prije zore, dok su svi spavali. Pored lošeg načina na koji je vodio rad, barunima u Engleskoj nije promakla činjenica da su vagoni srebra, skupljeni raznim porezima i davanjima, odlazili za Francusku, a u tom ratu nije bilo uspjeha. Godine 1204. cijela Normandija je pala. U engleskim rukama ostali su samo kanalski otoci u Lamanšu. Pored Normandije pala je Aquitania, Poitou, samo je Gaskonja još nekako ostalo u engleskim rukama. Nakon 150 godina u vrijeme Ivana presječena je veza između Normandije i Engleske. Ivan je možda bio loš na bojnom polju, ali postao je majstor u sakupljenju novaca. Iskorištavao je kraljevske šume, branio drugima pristup u njih. Iskoristio je i najobskurnije propise kako bi od baruna izvukao novce. Sukobio se i s crkvom. Od nje je do 1213. godine uzeo 100.000 funti, tada golemu svotu, tako što je imenovao svoje biskupe i poglavare samostana. To je pak dovelo do toga da je papa Inocent III ekskomunicirao Ivana. Engleski kralj dobio je novi nadimak, Meki mač, već imao jedan, bez zemlje, koje mu je dao njegov otac, kralj Henry II. Ivan se spremao za novi veliki rat u Francuskoj, ali je 1212. izbila velika pobuna u Walesu. Tijekom gušanja te pobune, neki baruni organizirali su pokušaj Ivanovog ubojstva. To ga je učinilo još nepovjerljivijim. Ivan je uspio premiti vojsku. 1214. iskrcao se u Francuskoj. 27. srpnja 1214. u bici kod sela Bouena Ivan je na svojoj strani imao i cara Svetog Rimskog carstva Otona IV. i svoje francuske vazale Ferana od Portugala, grofa Flandrije i Reinala od Damartena, grofa od Bulonja. Ivanu ta savezništva nisu puno pomogla. Kod Bovena, francuska vojska kralja Filipa porazila je vojsku engleskog kralja Ivana. Povisničar John Holt napisao je Put od Bovena do Runnymeda bio izravan, kratak i neizbježan. Peter Ackroyd piše. Neuspjeh u bici kod Buvena bio je nagovještaj pobune baruna. Magnati nisu bili previše uzbunjeni gubitkom carstva, ali su bili razbješnjeni količinom novca potrošenog na propalu stvar. Bila je to kruna njihova uvjerenja o kraljevim lošim prosudbama i vojnoj nesposobnosti. Nakon poraza pojavilo se ono što se kasnije nazivalo barunskom strankom. Nametanje kazni i poreza, dominantni savjeti zlih savjetnika, propas njihove društvene i vojne nadmoći, sve su to bili dijelovi pobune baruna protiv autoritarne i nemilosrdne anžuminske vlasti. Sastanak u siječnju 1215. godine između pobunjenih baruna i kralja nije dobro završio. U Engleskoj u svibnju te godine počeo građanski rat. Stranku pobunjenih baruna vodio je Robert Fitzwalter. 17. svibnja vojska pobunjenih baruna zauzela je London. Ivan nije imao izbora. Ponudio je barunima pregovore o primjerju. Peter Eckroyd piše. Baruni su prihvatili njegov poziv. Neka dan sastanka bude 15. lipnja, odgovorili su. Neka mjesto sastanka bude Ranimid, livada na Sarijevskoj strani rijeke Temze, pored Vincore. Tamo je maleni otok na sredini rijeke. Tamo je pogodba trebala biti postignuta. Kada su se kralj Ivan i pobunjeni baruni sastali kod Ranimida, pobunjenici su kralje dočekali s dokumentom nazvanim Barunski članci. Namjera baruna bila je jasna, osiguranje njihove zemlje i zamaka od kraljevih ljudi i sloboda od kraljevih novčanih potraživanja. Kod Ranimida, na temelju članaka sastavljenih od baruna, nastaće dokument zvan Magna Karta, velika povelja, Naziv Velika dobila je jer je imala preambulu i 63 članka. Magna carta jedan je od najvažnijih dokumenata u stvaranju parlamentarne demokracije, zaštite ljudskih prava i utiranju puta za dolazak ustavne monarhije. Bio je to prvi veliki korak u ograničenju vlasti okrunjene osobe. Govori profesor dr. Žarko Puhovski. kroz stoljeća, zapravo gotovo puno tisućljeće. Pojam monarha je značio osobu koja je institucija, osobu koja je središte moći, osobu koja je središte društvenog života i osobu koja je izvor svih prava ili bolje bi bilo reći u tom kontekstu stari hrvatski izraz pravica koje ljudi mogu imati jer monarh daje pravice prava su nešto što imam po sebi kao ja Pravice su nešto što mi neko daje i može uzeti kad to odluči. Ja sam dao, ja sam uzeo. Monarh je dakle netko tko se postavlja nasuprot svima ostalima. I najbliži monarhu su po realnim odnosima moći u klasičnoj monarhiji bliži svima ostalima nego monarh. On je jedinstveni izvor ne samo moći, nego samog opstanka zajednice. I to se u raznim varijantama formuliralo milošću Božjom, a najelegantnije, kao što vjerojatno mnogi znaju, u glasovitoj e, ruskoj carskoj formuli cari samo cari cari dakle onaj koji samoga sebe kao cara u toj poziciji drži. To su zaoštrene slike. Ta opća slika je veoma rijetko doslovce tako funkcionirala, postojili su i u tom kontekstu se e, sintagme razvija sive eminencije, kardinali ili neko drugi iz pozadine, postojali su jaki feudalci koji su mogli čak i konkurirati kralju i bogatstvom i političkom moći pa i brojem vojnika. Postojali su kraljevi koji bi došli u zatvor svojih protivnika ili bili ubijani. Postojali glasoviti kralj kod Šekspira koji viče A Kingdom for a Horse, dakle za jedno konja bi dao cijelo kraljevstvo da spasim život. Dakle, postoje na drugoj strani slabe točke, ali formula se opet u engleskoj tradiciji iskazuje veoma jednostavnim iskazom koji, to se tada zvalo maršal dvora, izgovara u trenutku smrti kralja The king is dead, long live the king. Dakle, kralj je mrtav, živio kralj, jer kralj uvijek postoji. Ivan je bio najmlađi sin engleskog kralja Henrija II. i Eleonora da Kvitanije. Henry je s najmlađim i omiljenim sinom imao velike planove namjeravao mu je podariti velike komade zemlje nakon ženitbe s kćerkom impera trećeg, grofa od Morijena. Taj plan propao je kada su se Ivanova starija braća pobunila protiv njega. Nakon toga Ivan je trebao naslijediti titulu Earla od Glostera i zemlju koja je išla s tom titulom. Dobio je i gospodstvo nad Irskom koju je posjetio 1185. godine. Kada mu je bilo 18 godina, nevolje sa zemljom osigurat će Ivanu nadimak bez zemlje. Taj će ga nadimak pratiti cijeli život. Kralj Henry imao je osam sinova. Četiri od njih preživjeli su dječačku dob. Najstari sin Henry razbolio se nakon pobune iz 1183. u kojoj je njegov otac skoro ubijen strijelom. Drugi po starosti sin Jeffrey umro je u Parizu tri godine nakon Henrya. Kralju su ostale još dva sina, najmlađi Ivan i stari Richard, koji će u povijest ući kao Richard Lavlje srce. Henrijevi sinovi borili su se između sebe za zemlju i za pravo da nakon oca stupe na prijestolje. Godine 1189. kralj je za Ivana pokušao naći pokrajinu koja bi ga zadovoljila. Taj pokušaj doveo do saveza Richarda s francuskim kraljem Filipom II. Augustom. Henry je pokrajinu za sina naravno tražio u Francuskoj. U ratu Henry II. je poražen. Danny Danzinger i John Gillingham u knjizi 1215. godina Magna Carte pišu. Rat iz 1189. završio je porazom bolesnog i iscrpljenog Henrija II. od snaga Richarda i Filipa Augusta. 6. lipnja, samo nekoliko dana nakon kapitulacije, stari je kralj umro. Mnogi su krivili Richarda i Ivana za očevu smrt. Rečeno je da je, kada je Richard pregledao tijelo svoga oca, krv potekla iz nosnica trupla, kao znak da je mrtav čovjek prepoznao svog ubojicu. Mnogi su smatrali da je Henry umro zato što je primio zapanjujuće vijesti da ga je Ivan napustio. Ivan je ostao odan svome ocu tijekom svih obiteljskih sukoba prošlih šest godina, ali kada je proračunao da je stvar staroga kralja izgubljena, on je promijenio stranu. Henry je umro u očaju, proklinjući dan kada je rođen. U svojoj dugoj vladavini stvorio je mnogo neprijatelja, velšane, škote, irce, bretonce, francuskog kralja, papu, čak i nadbiskupa Canterburyja Thomasa Becketa, ali nitko od njih nije ga mogao nadvladati. Na kraju ga je srušila njegova obitelj. Richard, vojvoda Akvitanije i Poatija, okrunjen je za kralja Engleske i imenovan za vojvodu Normandije – Pored tih titula, kao kralj Engleske imao je pravo i na titulu grofa od Anžua. Kao i mnogi kraljevi prije njega i poslije njega, Richard je smatran potpunim gospodarom zemlje. Njegovi plemići dobili su novu osobu koju će služiti i biti dužni pokazivati svoju odanost i što je još važnije, plaćati mu određena davanja. Ideja da se plemenitost nasljeđuje je po sebi naravno duboko nemoralna ta ideja da sam plemenit zato što je moj otac bio plemenit, jer po pretpostavci stvar funkcionira tako. Netko od mojih prečasnika jedan put učinio veliko dobro djelo i za nagradu je dobio plemstvo. I to se onda iz generacije u generaciju prenosi. To se može socijalno zajamčiti i uspjevalo se zajamčiti kroz stoljeća, ali to više nije moralna kategorija. Ja ne mogu nasljeđivati moralne kvalitete. I to je prvi problem koji imaju plemići, koji imaju kraljevi. Ali plemiće ljudi, kmetovi, obrtnici, građani u malim novim gradovima i tako dalje, osjećaju u neposrednom odnosu. Iako taj odnos nije pa opet je odnos. Kralj je daleka abstrakcija. Najbolji primjer široko hrvatska seljačka buna funkcionira tako da zagorski seljaci, hrvatski i slovenski, danas bismo rekli tada toga nije bilo, traže od kralja austrijskoga pomoć protiv Franje Tahije. Jer ne vide da je Franjo Tahi moguć po kralju i kralj moguć po Franji Tahi. Oni ne vide sustav. Oni vide Franju Tahija kao nekakvu vrst, evo recimo tako, pretjerivanja u sustavu. Oni nisu protiv sustava. Po implikacijama možda jesu, ali osvješteno nisu. I onda vide daleko gore, visoko gore, neko utemeljenje. To je ta pozicija monarhe i od njega traže pomoć protiv Franje Tahija. Što je naravno svakom ko o tomu danas pola sekunde razmisli potpuno absurdno, ali tada se činilo mogućim. I opet se vratimo na suvremene stvari. Ljude streljaju u Sibiru u 40. godinama i oni viću i vi ćete nastradati kada drug Stalin dozna za to, to im je zadnja reč, a drug Stalin je naredio da ih se strelja. Ta e, logika funkcionira u svim sustavima koji nisu demokratski. Postoji ta takozvana daleka zvijezda, vođa, odnosno monarh, za kojeg se vjeruje da je dobar, da je u poziciji da pomogne, da je spreman pomoći zato što nema niko s njim iskustva, osim onih na dvoru. Oni koji su na dvoru su naravno cinični, ali to ne smiju reći. Richard nije namjeravao vladati kraljevstvom. Većina povjesničara smatra da je Richard bio stvoren samo za jednu stvar, rat. Godine 1187. muslimanska vojska pod zapovjedništvom Saladina zauzela Jeruzalem. Richard je skoro svu svoju pokretnu imovinu prodao kako bi mogao krenuti na križarski pohod. oni francuski kralj Filip II. August došli su na rub rata, ali to je izbjegnuto tako što su obojica krenuli u križarski pohod, u treći križarski rat. Na križarskom pohodu Richard se proslavio. Bio jedini vojskovođa s kojim Saladin nije htio ući u bitku. Ali u pohodu Richardov karakter doveo do mnogih sukoba. Jedan od sukoba bio je onaj s vojvodom Leopoldom Habsburgom, kojega je na povratku iz svete zemlje 1192. dao zatočiti u dvorcu Dürnstein na Dunavu. Richard je iz zatočeništva pušten 1194. Otkupnina je iznosila kolosalnih 150 tisuća maraka. Visina plaćene otkupnine jasno govori o bogatstvu Engleske. U vrijeme Richardovog zatočeništva Ivan je sklopio savez s Filipom II. Augustom. Francuski kralj ponovno se sukobio s Richardom. Kada je Richard pušten, Ivan je onda opet promijenio stranu. Danzinger i Gillingham pišu. Odmah nakon što je Richard pušten, Ivan je promijenio stranu. Uistinu to je učinio tako brzo i tiho da je bio u stanju otići u Evro i dati poubijati svoju francusku posadu, dok je ona još uvijek mislila da je on njihov zapovjednik. Sada je izdao i kralja Francuske. Izda je bila stvar prijevare i dobro pogođenog trenutka. Jedna je stvar otvoreno se suprotstaviti ocu i čak, kao što je to učinio Richard, podići oružje na njega. Druga je stvar bila pretvarati se da si odan, ali promijeniti stranu točno u trenutku kada je tvoja potpora najpotrebnija. Ivanov niz izdaja između 1189. i 1194. bio je takav da ga je Willem od Newburga nazvao neprijateljem prirode. Nakon 1194. čini se da je teško radio kako bi povratio povjerenje svoga brata i do 1197. on je smatran predodređenim nasljednikom svih Richardovih posjeda. Kada se rana od zatvarača samostrela pretvorila u gangrenu, Richard je imenovao Ivana za svog nasljednika. Kada je Ivan 1199. okrunjen, morao je položiti tri prisege. Da će čuvati mir, čast i da će poštovati Boga i crkvu, da će provoditi dobru pravdu i biti pravičan prema ljudima povjerenim mu na čuvanje, te da će održavati dobre zakone i uništiti sve loše zakone i zle običaje koji su uvedeni u zemlji. Nakon toga je Ivan morao skinuti svu odjeću osim donjeg rublja i košulje, prsa su mu bila otkrivena i onda ga je Hubert Walter, nadbiskup od Canterburya, pomazao posvećenim uljem. Taj se ritual ponavljao sve do kraljice Viktorije, koji su samo pomazani glava i ruke. Kralj Ivan, koji imao nadimak bez zemlje, 1215. godine morat će udariti pečat na dokument koji je sastavio dio baruna, koji su se pobunili protiv njega. Taj jedinstveni dokument prvi je u nizu dokumenata koji su jamčili prava pred vladarom. Kao što je poznato, većina dokumenata koji na određen način štite ili jamče ljudska prava, to je zapravo prvi u zapadnoj tradiciji, zapadna tradicija opet u svijetu najvažniji, ako je istina i to, to trebuje govoriti da je zapadna tradicija ljudskih prava nametana svijetu logikom i funkcioniranjem koje nije uvijek samo bilo na osnovi tih ljudskih prava provedeno. No, to je najstarije tradicije koje imamo. Iz te tradicije najstariji dokument iz 1215. godine, dakle 800 godina stari dokument, Magna Karta. Dobar hrvatski prijevod bi bio listina, veliki list, Magna Karta, listina, koja je, kao i većina tih dokumenata prvih nekoliko stotina godina, nastala u trenutku slabosti moćnika, kad su moćnici postali nemoćni. To je već paradoks po sebi. Kralj je po definiciji, monarh je po definiciji najmoćni. na se on našao u situaciji da je postao nemoćan i tu su na ovom konkretnom primjeru moguće u interpretaciji tri bitne elementa koji će se kasnije u političkim analizama stalno ponavljati. Prvo, već ovo, tako da kažemo, opisno ime kralja, Ivan bez zemlje, pokazuje što je problem. Dakle, on je kraj koji je ostao prije svega bez svojih francuskih posjeda jer je neodgovorno, tvrdoglavo, neznalački i tako dalje vodio ratove. Dakle, bio je onaj tko nema uporište u glavnom bogatstvu tog vremena, to je zemlja. U zagrade samo dopozorim, njemački termin Reich kao carstvo dolazi od Reicha Mlande, bogat zemljom. Reich znači njemački bogat. Dakle, onaj tko nije bogat zemljom je već oslabio poziciju. I feudalci i kralj počivaju na tomu u svojoj moći da imaju vlasništvo nad zemljom. Ovaj ima to vlasništvo, ali je znatno reducirano i on je znatno slabljen. Drugo, on se našao u situaciji da je htio nastaviti s tom logikom danas bismo rekli ratnih operacija u Francuskoj. I za to je trebao novac. Za novac je trebao porez. Porez su plaćali prije svega kralju, velmože, odnosno plemići, a oni su opet to isisavali od kmetova, odnosno neke od njih iz gradova koji su imali pod kontrolom. I najedanput se pokazalo da oni ne mogu više dovoljno dati kralju koliko on traži, a da njihov način života, danas bismo rekli standard, to tada nije postojalo naravno, ostane očuvan, da njihova privilegija ostane očuvana. Ivan je 1204. godine izgubio gotovo sve zemlje koju su engleski kraljevi držali u Francuskoj. Normandija je bila posebno važna. Od vremena Williama osvajača, normanskog vojvode, engleski kraljevi prvo su dobivali normandijsko vojvodstvo, onda tek englesku krunu. Ivan je postao normandijski vojvoda u travnju 1199. Za kralja je okrunjen u svibnju te godine. Gubitak francuskih posjeda natjerao je Ivana da se posveti vladanju engleskom. Njegov brat Richard jedva da je bio u svom kraljevstvu i nije se zamarao vladanjem. Ivan se sada morao potpuno posvetiti tom poslu. Sadržao je većinu upravitelja i dvorskih službenika od prethodnih kraljeva, od svog oca i brata. Ali promijenio je način vladanja. Peter Eckroyd piše. Od početka 13. stoljeća, na primjer, možemo pratiti širenje korištenja pisanih zapisa kao državnih instrumenata. Dozvole za uvoz i izvoz morale su biti napisane. Pravila trgovine morala su biti dana u pisanom obliku. Sustav oporezivanja morao je biti standardiziran. Valuta i krediti morali su se držati u striktnom redu. Sve to ovisilo o tinti, a ne o običaju ili usmenoj tradiciji. Razni odjeli kraljevskog dvora uspostavili su naviku stvaranja arhiva. Pisma su se počela slati po zemlji. Prije toga Pismena komunikacija bila je ograničena na naloge. Dnevnici dnevnih troškova počeli su se čuvati. Novi i brži oblici pisanja rukom počeli su se razvijati. Redovnička kaligrafija ustupila je mjesto kurzivnom pismu. Riječ dolazi od latinskog kurzivus, teći. Riječ je išla brže. Sve ove novotarije u vladanju i upravljanju imale su jedan cilj, skupiti dovoljno novca da se opremi vojska koja će vratiti Normandiju i ostale zemlje koju su engleski kralj i njegovi plemići nekada držali u Francuskoj. Sve te mjere nisu naišle na odobravanje dijela plemića. Za njih je sve ovo bio izravan napad na njih, na njihovu imovinu i prava. Imate jedan dokumenata koji je jedan plemić iz Yorkshira kaže na jednom skupu barona koji su bili pobunjeni protiv kralja, ako za Boga, ako se tako nastavi, doveće me se u poziciju kmeta. A u naravi feudalnog poredka jest fiksna staleška, ne zapravo klasna podjela, za razliku od buržuazije i proletera, kako kažu socijalisti, gdje možete propasti kao kapitalisti ili buržuji, postajete proleter. Ili možete napredovati kao proleteri, postanete kapitalisti ili buržuji propali plemić je opet plemić. Jer je to stvar o kojoj smo malo rekli, stvar nasljedstva. Međutim, njemu ne može biti dovoljno i njegovoj familiji samo to što je naslijedio titulu, nego e, hoće svoj dvorac, hoće ono što je bila njihova tradicija. To je kralj ugrozio. I zato je naišao na, rekao bih, kompaktan otpor barona, odnosno onih plemića koji nisu bili na dvoru. I treće, što ovdje je jako važno, Kralj se našao pod pritiskom crkve, malo čas sam to spomenuo, jer je Papa Inocent e, zbog sukoba s njim e, zatvorio crkve. To je nešto što osim Papa Inocenta što učini jedno Enver Hođa 700 e, i nešto godina kasnije, ali naravno s drugim motivima. Po tim pritisima je bilo moguće da se dogodi situacija koja nastavi ovaj dokument ili da se upotrebi termin koji recimo Lakan često koristi, pokazalo se prazno mjesto vlasti. Vlast postoji, Postoji monarhija, postoji monarh, ali vlast više nema moć. I to je trenutak kad se refill, dakle ponovno punjenje vlasti novom količinom moći, zbiva jedino uz podršku ovladanih. Dakle, pristaje se na koncesije, a to znači pravice postaju prave, jer su sad zajamčene jednim dokumentom, više ih se formalno, barem ne može potezom ruke ili pera oduzimati. Godine 1207. Ivan je donio novi porez. Taj je porez uzimao 13. prihoda i pokretne imovine. I ta davanja morali su platiti svi staleži u Engleskoj. Bio je to prvi korak prema općem oporezivanju. Pobuna protiv tog poreza bila je tako glasna da Ivan više nikada nije pokušao razrezati sličan porez. Deset je godina Ivan neumorno putovao po kraljevstvu, uvijek u potrazi za novce. Rijetko je na jednom mjestu ostajao dulje od dva ili tri dana. Peter Eckroyd piše. Godine 1205. proveo je samo 25 dana u Londonu i Westminsteru. Ostatak vremena proveo je na putu. Probio se daleko na sjever na kraju jedne žestoke zime. Poglobio je York i Newcastle zato što mu nisu priredili dostojno veliki doček. Posuda je tražio novac. Rečeno mu je tijekom posjeta Hexemu u Northumberlandu da je rimsko blago pokopano u obližnjem korbliću. Zapovjedio je svojim ljudima da ga iskopaju, ali ništa nije nađeno. Do 1212. godine Ivan je sakupio oko 200.000 maraka. Sav taj novac bio je pohranjen u njegovim zamkovima u Bristolu, klosteru Devizesu, Marlborough i Corfu. Taj je novac činio skoro polovinu novca u opticaju u Engleskoj. Danzinger i Gillingham pišu. Bilo je vrijeme za povratak izgubljenog carstva. Počeo je ponovno graditi koaliciju koju je žrtvovao 1200. Tovari srebra poslani su u Belgiju i Nizozemsku te Njemačku. U Porajnju se govorilo da pada kiša Sterlinga. Ali u srpnju 1212. Ivanovi optimistični planovi bili su razbijeni pobunom u Velsu. Kako bi se suprotstavio tome, on je prebacio glavninu svojih snaga iz sportsmuta u Chester. Bio je u Nottinghamu 14. kolovoza kada je saznao za urotu protiv njega. Nikome ne vjerujući, zapovjedio je da se njegova vojska raspusti. Službenik riznice Jeffrey od Norvića uhićen je i umro je u zatvoru. Dva baruna, Robert Fitzwalter i Justas de Veshi, bili su očito upleteni u urotu i pobjegli su izvan zemlje. Od onih koje je sumnjičio, posebno od baruna i vitezova, uzeo je jamstva odanosti u vidu talaca i zamkova. Popularni propovjednik Peter od Wakefielda izazvao je nemir proričući neumitan kraj njegove vladavine. Ivan bez zemlje i dalje je prema plemićima primjenjivao politiku mačke i miša. Podmićivanje i prijetnje išle su ruku pod ruku. Od te 1212. godine Ivan je stalno bio praćen stražom naoružanom samostrelima. Robert Fitzwalter, koji je morao bježati u inozemstvo, 1215. predvodit će pobunu baruna koja će dovesti do magne karte. Pitanje koje se uvijek iznao postavlja kad se hoće demontirati, danas bi se reklo dekonstruirati autoritet. Jest koja je granica autoriteta? Samo paralelo opet radi da kažem, Grocius kad uvodi koncept modernog prirodnog prava formulira tezu koja glasi neke zakonitosti ni gospodin Bog ne može promijeniti. I time je svemoć Božja konceptualno, intelektualno ograničena. Ovdje se to događa politički. Više nije moguća samovolja. Naravno, ovo se sada odnosi još uvijek na plemiće, iako se uvodu spominju i drugi, ali ovdje to u najmanju ruku znači da ne može bilo tko sa dvora ne uhititi u današnjem nego baciti u tamnicu i doslovce, kako kaže fraza, izgubiti ključ. Čovjeka jer hoće njegovu ženu, na primjer, koji je grof u nekom malom mjestu. Uglavnom se radilo obraćeno među muškarcima, žene su, ako su zatvarali, uglavnom tjerali u ludnice i posebno ih držali, tada to nije bio toliki problem jer oni nisu imale političku funkciju. Ti koji bi tada bili zatvoreni bi živjeli, doslovce, to opet stara formula, o kruhu i vodi. I obično su bili u nekim podromima, veoma vlažnim, veoma ružnim, obično veoma niskim i uskim, velikih dvoraca ili tvrđava. To je realnost srednjeg vijeka. U ovom trenutku se pojavljuje želja da se načelno onemogući to da netko svojom voljom kaže ti ideš u zatvor, ti ne ideš. 200 godina nakon toga, iz toga će se razviti habeas korpus kao jedno od temeljnih načela modernog e, kaznenog prava, odnosno procesnog kaznenog prava, jer se radi o tomu da se mora u nekom roku jasno reći da se ta i ta osoba nalazi u nečijoj moći, pod nečijom kontrolom, zatočena, dakle oduzeta joj sloboda, i da ta osoba to može doživjeti uz uvjet da drugi znaju za to i da odluku o njezinom oslobođenju donose ili ne oslobođenju, dakle ostanku u zatvoru, donose ljudi koji su njoj po staležu jednaki. Your peers je bila formula, dakle ljudi koji su vam jednaki, jer se već iz te interpretacije rimskog prava u anglosaksonskom pravu razvija koncept porote, odnosno porotnog suđenja. Porota odlučuje kvalitativno, dakle jeste li krivi ili niste, a profesionalni sudac odlučuje kvantitativno. Nakon što je porota eventualno odlučila da je netko kriv, onda profesionalni sudac kao čovjek koji je stručnjak za pravo određuje kakva će biti kazna za onoga ko je kriv. Pobuna Baruna protiv Ivana bez zemlje nije bila prva pobuna protiv engleskog kralja. Baruni i podanici bunili su se protiv Williama Osvajača, Williama II, Henrija I, Stevena, Henrija II i Richarda. Ali svaka od tih pobuna bila je predstavljena kao pobuna ljudi koji se ne bore za svoje interese, već za pravednu stvar. Englezi su se pobunili protiv Williama Osvajača u ime stare kraljevske obitelji koju on svrgnuo s prijestolja. U vrijeme vladavine Williama II. i Henrya I. pobunjenici su se borili za pravo starijeg brata tih kraljeva Roberta Courthouse. Baruni su se u građanskom ratu borili protiv Stevena zato što su bili na strani carice Matilde, za koju su smatrali da je zakonita vladarica. Baruni koji su se pobunili protiv Ivana bez zemlje, bunili su se kako bi zaštitili svoje interese, svoj život i imovinu. Posebno je bitan bio 39. članak Magne Karte, u kojemu se jamčilo da jedan slobodan čovjek neće biti utamničen ili će mu biti oduzeta imovina osim prema zakonitoj presudi koju su donijeli njemu ravni slobodni ljudi i na temelju zakona koji vladaju u zemlji. To su dakle daleko sežna načela moderne vladavine prava, koje su u jednoj potpuno divljoj situaciji raspadnute engleske. Engleske u teškoj krizi Europe u kojoj se događa u to vrijeme treći križarski rat, koja je sva u nekim grčevima s jedne strane borbe za Kristov grob, s druge strane užasnih pljački koje se u to ime po čitavoj Europi događaju i klasičnim rečkom rečeno izrabljivanja ljudi da bi se novci za te pohode prikupili, u takvoj Europi se pojavlja nešto što nije nikad stupilo na snagu zapravo, ali ostaje kao uporište za dalje. Kralj nije potpisao Magnu kartu, nego samo dao pečat. Tri puta je nakon toga Magna karta mijenjena, nakon različitih sukoba, i zapravo nikad nije funkcionirala. Ali ostala kao obećanje na koje su se obespravljeni mogli pozivati protiv vlasti. Još u 18. 19. čak stoljeću se pojavljuju govornici u engleskom parlamentu koji kao izvor britanskog prava, uzimaju magnu kartu i prigovaraju vladi, vlasti, pa i kralju, iako je to bio rijeđi slučaj, da je prekršio nešto što je zapravo legenda kao pravna činjenica. To nije legenda kao tekst, tekst postoji. Dakle, tekst postoji, ali je tekst kao zakon, kao formalno ugovor koji funkcionira, zapravo legenda, ali kako bi rekao Karl Marx, to je fikcija, ali veoma korisna fikcija na koju su se svi kasnije pozivali. Magnu kartu Ivan Vezemlje nije potpisao, na nju je kralj samo udario pečat. 15. lipnja 1215. kralj i vođe pobunjenih baruna dogovorili su se oko teksta povelje. Do 19. lipnja vođe pobune uvjeravali su ostale barune da prihvate magnu kartu. Ta povelja bila je nevjerojatan dokument za vrijeme srednjeg vijeka. Robert Bartlett u knjizi Engleska pod normanskim i anžuvinskim kraljevima piše. Neke od odredbi magne karte uperene su na rastavljanje Ivanove mašinerije nadzora, protjerivanje stranih plaćenika, povratak talaca, povlačenje golemih globi i novčanih obveza u koje su bili uvučeni njegovi baruni. Ali ona je puno više od političkog dogovora i većina njezinih točaka ima trajan i opći karakter. Povelja je uistinu oblik kraljeve darovnice svim slobodnim ljudima za sva vremena. U njoj kralj obećava da će ograničiti svoju vlast i poštovati skupinu procedura. Većina detalja tiče se regulacije kraljevskih feudalnih prava, stvari koje su očito bile od velikog interesa za barune. Što više u točki prepunoj budućeg značenja, on je obećao da neće nametati poreze znane kao porezi za otkup od služenja vojne obveze, te pomoć bez općeg savjetovanja u kraljevstvu. Zakon zemlje jedne su od najvažnijih riječi u Magni Karti. One stoje u opreci prema pukoj kraljevoj volji. Već 1215. Ivan bez zemlje počeo je poduzimati korake da obezvredi Magnu Kartu. Te 1215. izbio građanski rat i potrao je sve do 1217. Bio je to rat oko Magne Karte. Ivanu je posebno smetalo utemeljenje vijeća 25-orice. To vijeće sastavljeno od 25 baruna imalo je pravo da pokrene rat protiv kralja ako on naruši povelju i postupi protiv onoga što u njoj piše. Rat se još više razbuktao kada su pobunjeni baruni potražili pomoć francuskog princa, kasnije kralja Luja VIII. Louis VIII je s francuskim trupama došao u Englesku. Ivan bez zemlje nastavio se boriti protiv pobunjenih baruna sve do svoje smrti, ali Magna Carta nije se mogla izbrisati. Želja baruna da sudjeluju u odlučivanju o ratu i miru, da mogu nadzirati kralja kada on raspisuje poreze, ostavila je itekakvog traga u povijesti. formula no taxation without representation pojavljuje se 1763. kao formula kolonista protiv britanske vlade. Dakle, mogli bismo reći budućih Amerikanaca. Oni još nisu ni Amerikanci, oni su uvijek sebe smatraju Britancima, koje vlast u Londonu ne tretira kako oni smatraju da bi bilo pravedno. To je začetak nečega što će se razviti u američku revoluciju. S druge strane, Magna Carta jest začetak i vladavine prava i parlamentarizma, prije svega u po mojem sudu zapravo procesno najvažnijem 61. članku ili paragrafu koji obično zoveš security clause ili točka, odnosno paragraf koji se bavi sigurnošću da će biti provedena čitava ta reforma, koja određuje da se formira savjet od 25 barona koji će kontrolirati da se kralj ponaša u skladu s ovime. Dakle, nije više sa samo stvar u tomu mi potpišemo, vi potpišete i dokument je stupio na snagu, nego se pojavljuje nešto što je zapravo pravno, a to faktički političko tijelo, koje će kontrolirati kralja. Ideja da se kontrolira kralje je skandalozna po sebi u barem dva aspekta. Prvo, kraljeva riječ se dovodi u sumnju. Dakle, nije dovoljno da je kralj obećao, nego treba netko paziti na to da se to obećanje provede. I drugo, pojavljuje se, što je daleko sežno vratno važnije, institucija makoliko labilna, makoliko nejasno formulirana, jer se samo kaže Council of 25 Barons, dakle Savjet 25 baruna, koja će kontrolirati kralja. Dakle, to je neka vrst diobe vlasti in nuce u instatu na u, U, trenutku nastajanja počinje dioba vlasti, jer onog časa kad vlast nije iz jednog izvora izvediva, imamo zapravo u nekoj varijanti posla s diobom vlasti i monarhija se počinje rastakati. To je trajalo 500 godina, nije to nikakav brzi proces. Bilo je udaraca i protuudaraca, jedni su bili jači, drugi su bili jači, ali, ponavljam opet, magna karta ostaje nešto na što se stalno mogu pozivati oni koji su protiv presizanja vlasti u neka od temeljnih prava i kad se o parlamentu počinje govoriti krajem 13. E, stoljeća, onda se Zadaća parlamenta određuje upravo u tom smislu. Prvo, da se bavi s onim što zove taxation, dakle, da se bavi oporezivanjem, i s druge strane da se bavi ograničenjem, koliko je to moguće, sa svim dužnim poštovanjem i tako dalje, kraljevske moći. Ivan Vezemlje umre u noći 18. na 19. listopada 1216. godine u Njuvarku. Ivan je obolio od groznice i dizenterije i umro je u utvrdi biskupa Lincolna u dobi od 49 godina. Jedan kroničar zapisao je, pakao se osjetio ukaljanim kada je on ušao u njega. za to kralja koji nije zapamćen po dobru, ostao je dokument na koji on morao udariti svoj pečat. Magna Karta prvi je dokument koji je govorio o ograničenju vladavine monarha i jamčio prava pojedinca koje ne može narušiti niti kralj govori profesor doktor Žarko Puhovski. Jedan je britanski povjesničar sudu jako dobro formulirao prije nekoliko godina stajalište koje glasi ovako. E, ime mu je David Carpenter. Iz magne karte se ne vidi današnja monarhija, ali iz današnje monarhije se jako dobro vidi magna karta kao njezin izvor. Vi ne možete reći da su bili nekakvi genijalni, utopistički, daleko sežno misleći ljudi, to su bili primitivni baruni koji nisu htjeli da ih se oporezuje, točka. I koji su shvatili da se to što ih oporezuju može spriječiti ili tako da se do kraja obračunaju s kraljem, a nije bilo jasno tko će pobijediti, oni su došli nakon nekih sukoba u neku vrst pat pozicije, ili da ga se pokuša obvezati. Ta ideja da monarh bude obvezan je ono što je ovdje revolucionarno, što je radikalno i što je u doslovnom smislu riječi politički revolucionarno jer znači dovođenje kralja u poziciju pravnog subjekta među ostalim pravnim subjektima. I to je nešto što je doista početak, možemo reći, pripitomljavanja vlasti jedne osobe nad zajednicom i nad društvom. Tako što se korak po korak, to traje u Velikoj Britaniji 650-700 godina, korak po korak ograničuju prava vladara i ona na koncu zarušava danas u poziciji da bude zapravo speaker teksta koji piše premijer. Po engleskoj e, pravnoj tradiciji vrhunac moći ili centar moći se zove king in the parliament ili queen in the parliament, dakle kralj ili kraljica u parlamentu. Kad se jedan put godišnje kralj ili kraljica pojavi u parlamentu, onda oni po tradiciji se kaže mogu sve osim pretvoriti muškarca u ženu i obrnuto. Sad mogu već i to, to je e, druga stvar. Dakle, imaju apsolutnu moć. Apsolutna moć znači da imamo dva izvora moći sad već paralelna, kralja, odnosno kraljicu i parlament. To je međutim otišlo na drugu stranu, tako da zapravo samo parlament ima moć i kraljica već sad koliko 60 godina čita ono što je napiše primjer. To je ta elegancija nepisanog ustava. On se s jedne strane ne može mijenjati, jer vi ne možete osvojiti amandman na ustav koji nije napisan, nego je otvoren na interpretaciji Oni su tu elastičnu interpretaciju učinili osnovom britanskog političkog života.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 Lijep pozdrav i do slušanja.